بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء طغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال الفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلام ربكما تكذبان صدق الله العظيم U ime Allaha milostivog samilosnog. Milostivi poučava Kur'an, stvara čovjeka, uči ga govor. sunce i mjesec utvrđenim putanjama plove i trava i drvijeće njemu se pokorava a nebo je digao i postavio je mjerila da ne prelazite granice u mjerenju i pravo mjerite i na mjerenju ne zakidajte a zemlju je za stvorenja razastruo na njoj ima voća i palmi sa plodom u čaškama i žita sa lišćem i mio miris na cvijeće. Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? On je čovjeka od sasušene ilovače kao što je krnčarija stvorio, a džine od plamena vatri, pa koju blagodat gospodara svoga poričete? Istinu je rekao uzvišeni gospodar. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهلا Hvala dragom gospodaru, salavat i salam njegovom emiljeniku Muhammedu, časnoj i plementoj porodici, jete bejtu, vrlima, sahabima, Svjedočim da nema drugoga Boga osim jednoga jedinoga i svjedočim da je Mohamed posljednji Boži poslanik. Molim stvrtelja da nam ovo svjedočanstvo čuva i vrati nam ga u trenutku kada nam ono najviše bude trebalo. Amin. Molimo gospodara da naš dolazak ovdje bude samo radi njega, da njegovo zadovoljstvo tražimo i da njegovu milost molim. Molim Allaha najvećim imenom njegovim da nas počasti onako kako smo na Dunjaluku slušali hadisa Rasulullaha sallallahu alihi wasallam od Božijih robova, da tako čujemo od najposebnijeg Božijega roba od Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam na sudnjem danu. Draga braće i poštovane sestre, nastavljamo se družiti sa knjigom. A družiti se sa knjigom znači prvo družiti se sa Kur'anom jer je to najznačajnija knjiga. To je objava stvrtena I družiti se sa knjigom znači družiti se sa hadisom Rasulullaha sallallahu alaihi jer su u zbirkama hadisa sabrani oni detalji života Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam koji bi svako od nas trebao znati u svome životu i kako bi ono što smo evo malo prije čuli u suri Rahman, milostivi, Allah je mjerila postavio, Kur'an je mjerilo, sunnet je mjerilo. Kaže ulema, kad hoćeš da se izvagaš, izvagaj sa Kur'anom i sunnetom. Vaga ti može kazati koliko kilograma imaš, ali jedino mjerilo Kur'ana i sunneta ti može kazati šta kod gospodara imaš. Hvala dragom Bogu pa nam je on odabrao da čitamo Buharinu hadijsku zbirku. Kad znamo da je u njoj blizu 8000 hadisa Rasulullaha sallallahu alaihi wa A znamo da je onaj čovjek kojeg je Allah počastio da nam to priredi i sakupi. Za svaki hadis posebno sa abdestio i klanjao dva rekata na film. Ovo je zbirka sa 16.000 rekata na film. Za svaki, za svaki hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam koji je stavio ovu zbirku. On je uzeo abdest, stao pred gospodara, klanjao dva rekiata i njemu se, njemu se obratio. I vi znate da Allah daje i na dunjaluku potvrde iskrenosti ljudi. Jedna od potvrda, ako Bog da iskrenosti ovoga velikog imama, jeste što hiljadama kilometara daleko od njega, od njegovog mezarja, od njegove domovine, čita se na nekom potpuno drugom jeziku. Hadijska zbirka koju je on, koju je on pripremio, koju je on sabrao. Zato smo mi uobičajili i ovaj put ćemo to učiniti, ako Bog da, da na početku se dobom sjetimo ili fatihom ovoga velikoga imama čiju hadijsku zbirku čitamo. Redaj lillahi l fatiha Ono što nas ulema uči prije nego što uđemo i nastavimo dalje čitati hadisa o gusulu, o kupanju, ono što nas ulema uči jeste da je najbitnija stvar u životu čovjeka da ima ispravna mjerila. I zbog toga nam je drago što nas je Allah dragi počastio da imamo Hafiza Čajlakovića sa nama večeras njegovog mujezina i veliki broj njegovih džematlija kako iz njegovog džemata tako iz drugih džemata po koji su došli da nas jareti. I hvala dragom gospodaru pa nam je preko našeg smrike mu jezina od Hafiza Čajlakovića dao suru Rahman na poklon. Da malo preispitujemo sebe šta su naša mjerila. Onaj ko mjeri mjerilima stvoritelja on zna što je dobro i na ovom i na budućem svijetu. I sva je suština da li ćemo uzeti ono što je gospodar odredio da vrijedi ili ćemo to ostaviti. Pa uzeti ono što je on kazao da ne vrijedi. I zbog toga ovaj kuranski ajet wada al mizan Allah je postavio mjeru. Tu nam ulema kaže da pogriješiš u mjerenju mali je problem. Čovjek ima ispravnu vagu pa stavi na brzinu da izvaga i ne izvaga kako treba. Ali je dobra vaga, dobro je mjerilo. Nakon nekog vremena vidi da je pogriješio, vrati se vagi, vrati se mjerilima, stavi stvari na vagu i valjano izvaga, izmjeri, kaže ovo toliko vrijedi. Međutim, kada vaga ne valja, kako ćeš onda izmjeriti? Kako god staviš ne može da ti izvaga kako treba. Jer ona ne valja, vaga ne valja. I zato kaže, bolje je bezbroj puta da pogriješiš u mjerenju nego u mjerilima. Kada misliš da će te nešto što je Allah zabranio učiniti sretnim, to isto kada misliš da će te slana voda učiniti siti i ugasti tvoju žeđu. To je greška u mjerilu, ne u mjerenju. Najopasnija stvar. I zato je širk pripisivanje Allahu druga. Kufr. Sakrivanje da Allaha ima. Nifak, licemijest Sve sto greške u čemu? Ne u mjerenju, <laughs> nego u Molim dragog Allaha da mi uvijek imamo ispravna mjerila. Hadis Rasulullah sallallahu koji smo prošli put pročitali govori nam o lijepom edemu a svi edebi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su lijepi, a to je da osoba prije nego što se okupa da uzme abdest. I od sunneta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam spominjali smo jeste da osoba u cijelosti uzme abdest, čak i da opere noge. I onda da se okupa čitavo tijelo. Kažu u Lema, ukoliko voda ne otiče sa onoga mjesta gdje se kupa, onda može odgoditi pranje nogu do iza do iza kompletnog kupanja. Zašto? Da ne bi ona voda kojom se čistio uprljala mu noge nakon što završi. Hadis. Danas imamo dva hadisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prvi je 249. Hvala gospodaru idemo. Ovo znači da je otprilike iza nas preko 220, 230 druženja sa hadisom Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam. Samo da smo po jedan salavat na Rasulullaha donijeli, to je veliko. حدثنا محمد بن يوسف prenio nam je Muhammed ibn Yusuf قال حدثنا سفيان عن الأعمش od Sufjana od Ameša عن سالم ibn Abi Džada an Kurejb od Salima ibn Abi Džada od Kurejba an ibn Abbasin an Mejmune od ibn Abbasa od Mejmuni zauđi nebije sallallahu alaihi wasallam koja je bila Hanuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I ako se sjećate, spominjali smo da je od Edeba tih generacija bilo rijetko ko bi od njih ikada jeo sam. uvijek bi nastojao da za njegovom sofrom još neko bude. Čak jedni kod drugih su znali za noć Pa kaže ova Ibn Abbas, znao sam otić kod moje tetke Hazreti Mejmune koja Hanuma Resulullaha i budem kod nje noć, noći. Zašto? Da bi vidio šta Resulullah s.a.v. radi. I to je onaj put kad je rekao, dugo je Resulullah klanjao, pa je proučio suru Bekare, pa je proučio, pa kaže, poželio sam, kaže, da izađem iz namaza. Zašto? Nije mogao da toliko, iako je bio mladić. nije mogao toliko da stoji na namazu. Kale, e sada Hazreti Mejmuna pojašnjava šta je Resulullah sallallahu alaihi wasallam radio. Te voda je Resulullah sallallahu alaihi wasallam udu'ahu li salat. Gajre riđlejhi. Resulullah je uzeo abdest onako kako se abdesti za namaz. Osim nogu, nije oprao noge. وَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنَ الْأَذَى Oprao je svoj spolni organ i ono što je na njemu bilo prljavo, gdje je bilo nečistoće. Thumma fada alihi ma. Zatim je Rasulullah čitavo svoje tijelo oprovodu. vodu. Thumma naha rijlaihi Onda je svoje noge izvadio iz onoga mjesta, iz onoga korita gdje su se kupali i šta je uradio? Oprao je svoje noge Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Hadihi ghusluhu min al-janab. Kaže Hazret Meimuna radijallahu anha, na ovaj način, na ovaj način se Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem kupao od od džunupluka, kada bi bio nečist onda bi Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam onaj, na ovaj način bi se okupao. Sljedeći hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nam je od Hazretja Iši. Kaže, babu gusli ređuli mamratihi. Kaže, poglavlje guslu čovjeka, odnosno kupanje čovjeka sa njegovom suprugom. 250. hadis. Hadesana Adem ibn Ebi Iyas prenio nam je Adem ibn Ebi Iyas kala hadesana ibn Ebi Iyas ibn Ani Zuhri, an Urva, an Aisha. Prenio nam je Ibn Abi od Zuhrija, od Urve, od Aisha radijallahu anha. Zanimljivo je da ovaj Urve Ibn Zubeir primjer primljene dove. Omer Ibn Abdulaziz, Abdul Melik Ibn Mervan i Urve Ibn Zubeir u Haremu Kaabi. Kaže njima Abdullah Ibn Omer, osjetim da ovo trenutak kada se dove primaju, učite dovu. Pa kaže Mervan, Abdul Melik Ibn Mervan, ja volio da budem halifa u Haremu Kaabi kaže i bio je halif. Kaže Azreti Urve ibn Zubir kaže ja bi volio da ponesem fik razumijevanje vjere i hadis pa da ljudi od mene uče kako pravilno razumjeti vjeru i uče hadise Rasulullaha. i to je desilo se. A kaže Hazreti Abdullah ibn Omer kaže ja hoću džennet. I kaže onaj koji je ovoj dvojici primio dovu na Dunjaluku zar mislite da nije primio Hazreti Abdullahu na Ahiret. Zanimljivo je da je tako je na njih uticao Rasulullah wasallam da onaj Abdullah ibn Omer, ovaj kojeg sam spomenuo, kada ga je Rasulullah čuo za njega, kaže Boži poslanik, divan li je čovjek Abdullah, samo još kad bi klanjao po noći. To mi je prenijela njegova sestra Hafsa, Hanuma Rasulullah, kaže više nikada do svoga preseljenja nije ostavio noćni namaz. Tebi danas neko kaže, kad kažeš ujutro i kažeš na subhanallahi wa bihamdi, samo to, subhanallahi wa bihamdi. Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi sallam, niko na sudnjem danu neće doći sa boljim od tebe. Bilježi muslim hadis. Ako kažeš ujutru i naveče, subhanallahi wa bihamdihi, stotinu puta. Niko neće doći sa boljim od tebe. Osim onoga ako kaže ono što si ti rekao ili više puta. Od stotinu. E sad zamisli to kad čuješ. To možeš kazati dok ideš na posao, dok ideš iz džamije dok se vraćaš, dok ideš u džamiju na sabah, nakon što klanjaš sabah, kad kreneš na posao, kad kreneš na fakultet, Allah ti je dao priliku. I to je možda, možda najznačajnija razlika između nas te generacije koju je Resulullah odgoji. Dovoljno je bilo da čuju pa da primijeni. Kod nas čujemo pa primijenimo ono što nam toliko nije teško, što smatramo da nam je lako idemo linijom manjeg otpora. Zamsti Abdullaha, čuje divan li je čovjek Abdullah samo još kad bi noćni namaz klanjao i od tada promijeni, promijeni životni stil. Kaže Hazretija Iša radijallahu anha Kuntu tesilu ene on nebiju sallallahu alaihi wasallam min in wahid. Kaže Hazretija Iša kupala sam se ja i Božji poslanik, vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam iz jedne posude. Min kadah. I zahvatali bi istom Istom posudom biste velike zahvatali. Yuqalu lahul Farak koji je otprilike neke srednje veličine. Ovaj hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam govori o jednoj od najznačajnijih tema za umet Muhameda sallallahu Ja nisam našao ljepšeg izraza. Naravno, to su Božije riječi. I naravno da će to biti najljepši, najljepši govor. Nisam našao ljepšeg izraza za bračni odnos nego kako gospodar opisuje bračni odnos. Evo, Resulullah nam primjerom pokazuje. Kaže gospodar, kada govori o onim muževima koji uzimaju od svojih žena meher, obećaju joj meher pa joj ne isplati. Kaže gospodar, hudunehu, kako uzimate meher? Obećao si joj vjenčani dar, sad joj uzimaš, ne daš joj njene pravo. وَقَدْ اَحْدَا بَعْدُكُمْ ila ba'd. A jedno drugom ste, ušli ste jedno u drugo. Ušli ste jedno drugo potpuno, vaša intima, intima koju porodični život znači između muža i žene je vrhunac intime koju ljudsko biće može imati. I kaže gospodar, وَأَخَذْنَ minkum i one su od vas uzele misatan galiva. Nigdje nema u Kur'anu osim na ovome mjestu. Misatun galiv. Da se opisuje zavjet ili data riječ kao galiv. Ono što je žestoko. A Resulullah s.a.v. kaže bojte se Allaha u odnosu prema ženama. Jer ovom riječu one su vam halal. Jedino što i vjenčavamo u skladu sa šerijatom. Zato nam intimni odnos postaje, postaje dozvoljen. I naravno, u tome nam je najbolji uzor Rasulullah sallallahu Kaže Hazretja Iša, dva detalje iz života Božijeg poslanika za večeras. Prvi detalj, nikada Rasulullah, nikada ne bi ušao u kuću. Nikada ne, da ne bi nazvao selam svojim ukućanima i da im ne bi odmah pomogao u onome što oni rade. Sallallahu alaihi Predsjednik države, komadant vojske, čitave, komadant armije, ulazi u svoju kuću, naziva selam ukućanima i kaže u čemu ste da vam pomogu. Mnogo je problema u brakovima danas zbog našeg odnosa prema našim hanumama. Naravno, jednako da je puno problema zbog njihovog odnosa Hanuma prema njihovim mužem. Resulullah sallallahu nas primjerom uči. I stalno kaže, naravno da mi ne možemo biti kao Resulullah, ali možemo barem pokušati da ličimo na Resulullah sallallahu Da ličimo, pa malo pretvaraj se. Možeš se pretvarati pred ljudima, pretvaraj se. Pretvaraj se u svojoj kući, reci, hoću da budem poput njega, a znam da mu ne mogu prašina na nogama biti prema majci svojoj ko nije oženjen. Uđi u kuću, pitaj mati treba li nešto. Nemoj da majka kaže moj sin ide redovno na predavanja, ali njegovo ponašanje se nije promijenilo. Njegov odnos prema ocu i majci, prema meni i njegovom ocu nije se promijenio. Ono što te ne mijenja, ono što te ne oplemenuje ostavi to. Džaba dolaziš, džaba trošiš vrijeme. Rasulullah s.a.v. prva smjernica Zašto? I uči. Uči nas Resulullah svakim primjerom. Kaže, jedne prilike bili smo sa Rasulullahom sallallahu alaihi Pa jedan od ashaba kazao, Allaho poslaniće, ja ću zaklati ovcu koju ćemo ispeći. Kaže, drugi od ashaba, ja ću je oderati i pripremiti je da je ispećemo. Kaže Resulullah sallallahu alaihi sallam, a ja ću, kaže, sabrati drvo. Neko kaže, ona vidi Resulullah sabire drvo, ali najteže je bilo sabrati drvo jer je već bilo povećerije. Najopasnije je bilo. Jer ima zmija, ima ti drvo. Često se desi da čovjek zamijeni koma drveta, zamijeni zmiju za koma drveta. Misli da je Resulullah uvijek, uvijek nas uči. Ponesi dio odgovornost i uči ljude. Uči ljude da timski rad. Da se zna ko je tačno odgovoran za nešto. I kod nas ima lijepa izreka na fakultetu islamskih nauka u studentskoj bivšoj studentskom udruženju kaže svako je mislio da će neko i na kraju nije uradio Niko. E mi moramo mijenjati isto tako u svom odnosu. Resulullah nas uči. Uvijek ponesi dio svog emanata Naravno da ga ne možeš u cijelosti ponijeti. Pa ponesi 5%. Pa ponesi 1%. Ali budi kap, tog. Dobro, drugi primjer za večeras i sunneta Resulullah sallallahu alaihi Vi znate da je nama obaveza i da je to od sunneta Resulullah. To je njegova praksa. Srca se pridobijaju dobročinstvo Kaže jedna lijepa izreka betil kulubu ala hubbi men ahsene iliha. Kaže, priroda srca jeste da voli onoga ko mu učini dobro. To je takva priroda, Allah je dao tako. Jedino pokvarena srca, to je 1, 2%, 3% ljudi koji su iskvareni do kraja. Neće voliti onoga koji mu učini dobro. Ali priroda Allah je dao. Zašto? Da bi voljeli Allaha. Jer nam on daje sve. Mora tako, srce mora imati takvu prirodu nadvjeri u Allaha. Kaže, srca vole onoga ko čini dobro. Kaže, Boži poslanik sallallahu alaihi ve tahada u tahabu, dajte jedni drugima hedije, zaista ćete se voljeti. Nije hedija samo nešto materijalno što dam. Hedija može biti nekada osmi Hedija može nekada biti neki lijep gest. Hedija može biti nekada kada se sjetiš osobe koja je tvojoj hanumi draga, pa učiniš neko dobro radi svoje hanume. Kako je poslanik sallallahu alaihi sallam kaže Hazretija Iša. Kaže nikada Resulullah nije zaklao kurbana da nije rekao pošaljite Hatidžinim prijateljicama. Nakon preseljenja Hazreti Hatidže svaki put bi poslao Hatidžinim prijateljicama. Kao da nas Resulullah uči budite odan. Pokažite jest mi Hanuma bila preselila. Ali iza njene smrti ja svoju svoj osjećaj ljubav prema njoj njegujem tako što ću njene prijateljice počastiti kurban. Kaže Hazretija Iša, i to je drugi detalj za večeras, prije nego što završim s nečim što me ovih dana strašno pritisnu. Kaže Hazretija Iša, Resulullah bi dao meni da pijem. Ja bih popila iz čaši, mlijeko ili vodu. Onda bi Hazreti Pejgamber sallallahu alaihi wasallam uzeo tu istu čašu i rekao bi odakle si ti ja iša pila i onda bi s tog istog mjesta i Boži poslanik sallallahu alaihi sallam I zbog toga nakon Rasulullah, dolaze halif. Ali dolaze i mnogi ljudi koji primaju islam, ali primaju islam sa arapskim mentalitetom. I kaže, jedan od njih je govorio da namaz prekida. Vjerovatno to Hafiz zna. Da namaz prekida kada ispred čovjeka prođe, kaže, magarat, pas i žena. Kaže, mazretja Iša, šta vam je ljudi, jeste li normalni? To nema veze s islamom. Njihov mentalitet odmah hoće da danu autoritet tom njihovom mentalitetu čime? Njihovim razumijevanjem vjeri Kao što namaz prekida. Resulullah s.a.v. klanjao, klanjao tako da su mu noge Hazretija Iše bile ispred njega, mala sobica bila. Pa kada hoće na seždu, Hazretija Iša bi pokupila svoje noge. suhamo Ova dva primjera na koji način se Rasulullah sallallahu alaihi sellem odnosio prema svojim ukućanima. I s druge strane, primjer na koji način je Rasulullah pokazivao, to je, nekada je to mala gesta. Nekada su to, nekada je to zabrinut pogled kada vidiš da tvog bračnog druga nešto muči. Nekada je to veća hedija nego ne znam ti šta da materijalno daniš Jer osjeća osoba da si joj posvetio, posvetio pažnju. Sada, pošto smo dotakli temu braka, hoću da vam kažem da budete izuzetno oprezni. I oni koji se duže druže sa mnom znaju da ja na tome insistiram uvijek. Nemojte dozvoliti. Prvo, nemojte dozvoliti da bilo ko vas izmanipulira koristeći vjeru. Da vas obmane koristeći vjeru. Šta to znači? Takvaluk je takvaluk. Ali prilikom sklapanja braka budite krajnji oprezni i ispoštujte sve ono što se iziskuje od vas. Nemojte, nemojte, ponavljam vam, iz dana u dan, na desetine mi potvrda dolazi, poigravanja ljudi sa brakom. Uvijek sam govorio i to svi mogu posvjedočiti ovdje, čak oni koji sam možda vjenčao na njihovim vjenčanjima bio, a ima ih ovdje možda 10-15. Nikada mimo procedure koja je šerijatom predviđena. Ovdje u Bosni je predviđena, mora se opštinski vjenčat, neko iza tog braka mora stati, i onda dođeš šerijatski se da se prouči do. Ne igrajte se. Srce mi se cijepa kad vidim kako ljudi koji možda dođu na koljenima i slušaju predavanja iz hadisa Rasulullah zloupotrebljavaju na, ne, naivnost pojedinih ljudi i njihovo lijepo mišljenje zato što je on jedan od onih koji dolazi u džan. Nemojte to da dozvolimo sebi da radi Udaljujemo ljude od vjere na taj način. Vrlo teške se situacije dešavaju da ljudi obmanjuju. Onaj koji ima iskrenu namjeru i ona koja ima iskrenu namjeru, neka je realizira na onaj način na koji će to uistinu biti brak. Nema poigravanja sa brakom. Ko vam kaže možete brat vjenčati, nije problem, ja ću to. On nas laže i obmanjuje. Jer malo, malo, svaki drugi i treći dan dolazi telefonski poziv. Kaže, udala sa a udata. Srce se kida. Ljudi, to su ljudi koji su po džanijama i hajde zna, je li ili nije. Hajde zna Oženio se, a ima suprugu s kojom je još uvijek u braku, koju ima djecu, dvoje, troje djece ima. Nemojte dozvoliti da bilo ko vas izmanipulira. Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam El mu'minu sun fatin Vjernik je oštro uman i Nemojte dozvoliti da to neko radi. Posebno da zloupotrebljava vjeru. Posebno da zloupotrebljava vjeru. Jedan od najvećih grijeha je da nekoga obmaniš koristeći Allaha, pegambera i islam. Ljudi obmaneš novce, pokaže se da si imućan, a nisi. Obmaneš fizičkom nepotom, to je tvoja stvar. Allahom si obmanuo i obmanula. To se nije I to nije pitanje edeva. To je pitanje farza. To je pitanje harama. Jer je farz ispoštovati ono što Allah traži da se ispoštuje. Jer je haram udar na čast bilo koga. Posebno na čast onih osoba koji su u braku. Čuvajte svoje brakove. Moj vam je savjet. Čuvajte svoje brakove tako što ćete moliti Allaha dragog da vam dadne da volite svoga bračnoga druga. Ako niste oženjeni i udati, dajte da vam molite Allaha da vam dadne osobu koja će ispuniti vaše srce tako što ćete zajedno voliti stvoriti. Inače imamo problem glavna karika za budućnost bošnjaka muslimana i bošnjakinja muslimanki jeste brak. Ako se sa brakom budemo neozbiljno odnosili, onda imamo veliki problem. Molite zaista Allah, teška iskušenja su pred nama, posebno zbog onih koji su sebi uzeli pravo da potpisuju u ime šarijata i u ime stvari. To se ne smije čovjek Ja ne mogu. Suza jednoga djeteta, vjerujem možda će biti teža od svakog mog namaza kojeg sam klanio suza jednoga djeta, jedan mazlum. Zar nije Boži poslanik sallallahu alaihi sallam rekao dova mazluma se ne odbije. Nemojte dozvoliti. Molta Allah da budete mazlumi bolje nego da budete zalim. Da budete mazlumi bolje nego da budete zalim. Čuvajmo se toga. Nažalost, nažalost, nedovoljno, nedovoljno mi koji govorimo ljudima, nedovoljno ovu temu potenciramo. Molim vas, obratite pažnju. Nemojte da dozvolimo da se to dešava. Pogotovo nama koji, alhamdulillah, Allah nas počastio, dođemo, poslušamo hadis Rasulullah, ukrasimo se nekim, nekim sadržajima u životu, pa kažu ljudi, gledaj, on je, on je redovan na namazima, on ide na predavanje, on se druži sa ulemom. Nemojte da dozvoli, nemojte da mi obmanijemo ljudi. To bi isto bilo kao da bi ja govorio zbog čega, da bi sticao materijalnu korist od ljudi. Ja ne bi nikada ovdje više pred Onaj ko govori ljudima o islamu, mora tražiti ima Allahovo zadovoljstvo. Onaj ko se obrazuje, ko uči o islamu, ne smije obmanjivati ljude. Ne smije sebi dozvoliti. Gospodar će ga pitati, zar si preko mene ljude obmanjivo? Ja molim dragog Boga da nam pomogne da ovo razumijemo. I širite ovo. Nemojte dozvoliti da se institucija braka narušava. Alhamdulillah mi imamo svoju islamsku zajednicu. Islamska zajednica je u interesu zaštite i braka i porodice i djece kazala brak mora biti registrovan u sudu. Nemojte da to narušavate. Nemojte, molim vas. I nemojte govoriti onaj ko vam kaže suprotno od toga nek vam donese argument. U vrijeme Hazreti Pejgambera, Pejgamber je stojao iza braka i muslimanska država. U vrijeme Ebu Bekra Ebu u vrijeme Osmana Osman, u vrijeme Ali Omera, Emevija, Abasija, Osmanlija, neko je stojao iza braka. Ko će danas stati za prava žene ili muškarca, svejedno. Kad muškarac kaže stotine hiljada maraka sam potrošio, ona je mene prevara. Ko će stati za toga? Ko će stati za toga? Brak je vrlo ozbiljan i nemojte da dozvolimo da ljudi tumačeći vjeru dovode dječicu u situaciju da imaju oca, imaju majku, nemaju ni oca, nemaju majku. To je opasno. I ranije se dešavalo, sada je kulminiralo. Samo u nekoliko dana sa nekoliko strana dolazim i direktni poziv. Čak tvrde da sam ja bio umješan u neke brakove. Kaže, bio si ti prisutan na sklapanju braka te i te Koja je takva i takva. Bože ću Bože ja zaista molim Allaha da nas sačuva da mi ne budemo u zabludi i da mi drugi ne dovodimo u zabludu. Molim Allah da nas sačuva da mi ne činimo zulu i da se nama ne čini zulu. I molim Allaha da nas počasti znanjem kojim ćemo razlučiti kako da ne budemo u zabludi i kako da ne činimo ako Bog da nikom je zulu. Euzu billahi na rađim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala sayyidina mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa wafa. Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš zaštiti nas od svakoga zla. Gospodaru naš milost tvoj molimo pa nas ne prepusti same sebi nikoliko treptaj ok. Gospodaru naš olakšaj nam poslove na ovom je svijetu. Gospodaru neka naši poslovi budu svi u dobru gospodar naš počast nas da tražimo tvoje zadovoljstvo. Zaštiti nas od pogleda onih koji nam žele zlo. Gospodar naš zaštiti nas na oba svijeta i nas i porodice naše. Gospodar naš ne dozvoli da se mi ikada poigramo sa brakom. Gospodar naš zaštiti umet Mohameda našim rukama. Gospodar naš zaštiti umet Mohameda našim jezicima. Gospodar naš zaštiti umet Mohameda traženjem znanja. Gospodar naš molimo te najveći imenom tvojim da nas učiniš od onih koji su rekli mi vjerujemo gospodar pa te molimo da nas u tome učvrstiš. Gospodaru naš molimo te zaštiti nas od oholosti. Gospodaru zaštiti nas od oholosti. Gospodar, zaštiti nas od oholosti. Molimo te da one koji su pogriješili vratiš sebi. Gospodar naš počasti i da se iskreno tebi pokaju. Gospodar naš smiluj se roditeljima našima. Smiluj se umrlim našima živima i umrlima. Smiluj se prisutnim i odsutnima. Pomozi umet Muhameda sallallahu alaihi wasallam na svakome mjestu. Posebno te molimo da pomogneš umet Muhameda u Šamu, gospodaru. Najvećim te molim. سبحان ربك رب العزة أما أشكون وسلام على الحمد لله رب العالمين الفاتحة zamolio bih samo mladiće da sačekaju da sestre izađu. Ovi koji su već ustali neka izađu, a ovi koji nisu jedno sto istih para dok sestre naše izađu. Da se ne... Hoćeš da podijeliš ovo? Trebao, trebao tamo na vrate staviti.